Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 1, 1981 Humalili si Bishop Denualdo Gutierrez kay Bishop Reginald Edward Vincent Arlis, CP, bilang prelate ng Marbel. Siya ang pangatlong prelate ordinary na namuno sa diocese. Sa kanyang pagupo sa pwesto, naatasan siyang bumuo ng hakbangin para pag-isahin ang iba't ibang apostolado at programa sa diocese. Lumipas pang isang taon bago siya tuluyang itinalagang obispo ng Marbel. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.